بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد مسألك شيخ اه، طاهر بيان كان در بحث عمل به مجمل اگر مبین نشه بهش عمل ميكوني اه، ظاهرش ما گفتیم یعنی از گفته شيخ يجب يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل يعني مقيدش كاتب يعني عمل بمجمل به وقت تبینش یعنی اگر تبین نشه ظاهر حرفش واجب نیست ولی خب بازم نیاز به تحقیق داره در کتب اصولی ها که یا بالاخره یا دنبال مجملی بگردیم که مبین نشده چون اصل اینه که رسول الله صلی الله علیه وسلم هر مجملی رو تبیین کرده فرمودی خدا منزلنا الیک الذکر لتبین للناس منزل نزل الیهم همچنین قد ترکتکم علی المحجه حتى التركت مع المثل البيضاء يقول المؤلف رحمه الله الظاهر والمؤول یه چیز ظاهر داریم یه چیز مؤول داریم ما تعبیر بین متکلمین و دو تا کلمه متفاوتیه تعبیر نزد امام تبرینی تفسیر چنانچه عرب فهمية ولي تعبیر نزد متکلمین يعني تحريف یعنی شما این که بگید استباب معنی معنای استولاست یعنی هم مجاز خودشون میگن تعبیل به معنی مجاز حمل کلام به معنی غیر حقیقی قال الظاهر لغتا الواضح والبين واضحه آشکاره آشکار و واضح واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى معنى راجح مع احتمال غيره اون چیزی که در خودش دلالت بده بر معنای راجح شاید احتمال چیز دیگه باشه مثاله قوله صلی الله علیه وسلم توضع من لحوم الابل یعنی جزء نواقض وضو را مش تو بیان میکنه توضع امره فإن الظاهرة من الدرس شرح الشيخ فإن الظاهرة من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربع على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة يعني ظاهره توضؤوا نه که دستتون رو بشوری چون شافعی ها هم میکنن این توضع رو بر شستن دست هم میکنن این توضع رو بل لغت آیا قرینه هست که دلالت بده که این توضع یعنی شستن دسته قرینه نداریم بلکه قرینه برخلافش داریم انا توضع من لحوم الابل وقتی که صحابی سوال میکنه اگه شستن دست بود سوال میپرسی نیاز به سوال داشت انا توضع من لحوم الابل قال بله درسته قرینه برخلافشه قرینه ذهنی ما این که دست شستن نیاز به سوال پرسیدن نداره فخرج قولنا قال على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة این دلالت بر صفت شرعی داره که اونم وضوء شستن چهار تا فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل لانه لا يدل على على المعنى بنفسه ما دل بنفسه على معنى المجمل يعني خذش دلالات دلالات يك مجملي لأنه لا يدل على المعنى بنفسه يعني خذش بذات خذش معنى نادر وخرج بقولنا راجح راجح فخرج بقولنا راجح المؤول أختي که ما دل بنفسه على معنى راجح مجمل نيس واضحه معناشم معنای راجحی هست یعنی معول نیست معول نیست تعبیر شده نیست یعنی یک مفهومی که شما استنباط بکنید با قرینه دیگه نیست خودش نه ظاهرا دلالت میده دستاتون تا آرنج بشورید مشخص مشخص نیست ظاهر مشخصه دیگه تا آرنج بشورید نه که تا شانه بشورید درسته اون اجتهاد ابو هرره هست تا شانه میشوست اجتهادشه این اجتهادش خلافه؟ ظاهره تعبیرش چیه حکم داده ابو هرره چیه میگیم چی اشتباه نسخ ظاهر قرآن و سنته چون ظاهر حکم خودش داره حکم قطعی خودش داره حکم واضحه خودش داره وقتی گفت ال المرافق دیگه مرفق مرفق واضحه مرفق شانه نیست لانه يدل على معنى مرجوحا لولا القرینه یعنی چون معول تفسیر شده دلالت میده بر معنای مرجوح اگر قرینه نبود یعنی اگر اگر اگر اگر قرینه باشه اگر قرینه نباشه ظاهره تفسیر میکنیم تعبیر میکنیم با توجه به چی با توجه به قرینه و خرج قول ما احتمال غیره النص الصريح لانه لا يحتمل الا معنى واحد ظاهر داریم نص صریح داریم از این لفظ ظاهر نص سریح خارج بسه فرموده خداوند تلک عشرتون کاملا این چیه؟ نص سریح نص سریح احتمال نوتا درش هست ولی در ظاهر احتمال هست که منظور چیزی دیگه باشه احتمال درش هست حالا من مثالش خواهم زد در بحث احتمالات چه موقع احتمال ممکنه ممکن نیست قال العمل بالظاهر العمل بالظاهر واجب الا بدليل يصرفه، عن ظاهره واجبه که ما به ظاهر عمل بکنیم تا اینکه قرینه بیاد مشخص بکنه که اون حسب ظاهرش نیست لان هذه طریقه السلام ولانه احوال یعنی اینجا طریقه طرف مثلا در وضو گرفتن در پوشش شده ظاهرش اینه تا قرینه بیاد تا وقتی قرینه نداره نیومده ما به این ظاهر عمل میکنیم گوش شطور را اگر خوردیم اگر الجز یعنی مبتلا داشت حساب میکنه خواستیم نماز بکنیم وضو میگیریم اینم به احتیاط نزدیکتره و از عده ما حداقل ساقط میشه و ابرع للذمه و اقوى في التعبد والانقياد به پایبندی و التزام به شریعت نزدیکتر از اینکه ما بخوایم نص را نصی که ظاهره بخوام تعبیرش بکنیم و صرفش بکنیم از معنای حقیقیش تعریف المؤول المؤول لغه من الاول هو الرجوع معنای رجوع رو داره معنای بازگشت معول معنای رجوع بازگشت میده و اصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح اون لفظی که هم میشه بر معنای معول معنای مرجوح معنای غیر حقیقی معنای حقیقی داره یا معنای غير لفظی که هم بشه معنای غير حقیقی فخرج بقولنا على المعنى المرجوح الناس والظاهر تلک عشرتون کامله و همچنین نص ظاهر الناس ظاهر باشه چه نص حقیقی باشه نص صریح باشه وقتی که بگیم تعویل یعنی دیگه نص نیست دیگه ظاهر نیست ظاهر نص نیست اما النص فلانه لا يحتمل الا معنا واحدا تلك عشرتون كاملة فقط یک معنا داره نه نو نه هش و اما الظاهر فلانه محمول على المعنى الراجح ظاهرا معنای راجحه افنتوضا من لحومه قال بلا این ظاهره ظاهرش این که وضو واجبه تجدید وضو واجبه نه تجدید وضو یعنی که خاص عبادت انجام بدی باید وضو بگیری و تعویل و قسمان صحیح مقبول و فاسد مردود یا صحیح یا فاسد بر حسب چی احکام وضعی که ما قبلا داشتیم فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح كتأويل قوله تعالى واسأل القرية إلى معنى واسأل أهل القرية لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها نمیشه اصلا هیچ وقت ما بگیم که از روسا بپرسید روسا شخصی که ازش بپرسید منظور مثلا قریه چیه اهل قریه از کجا فهمیدیم با توجه قرینه ذهنی و قرینه لغوی چیزی که در لغت از ما به استعاره استفاده میشه به جای اهل روسا میگن چی روستا والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح كتأويل المعطلة معطلة قوله تعالى الرحمن عرش السواء فاسد دليل صحيح تجنيس إن الثواب معنى إيه؟ استولاس إلى معنى استولى والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل صحيح براجع بل حسب ظاهر الناس خضابا مستوی العرش ومباينة المخلوقات مخلوقات در جهت عدمی خیلی از نصوص هستن که ظاهرا ولی ظاهرشون معولا اعتقاد داره جایی احتمال نیست سر رحمه السوا که معقل بشه نیست بلکه نصوص دیگر امنتم من فی السما در امان دسترسی در از آنها درست واضحه بر علوم یا وانزلنا الیک الذکر نزول از بالا پایینه یا از سنت معراج رسول الله به بالا درسته قال هل رأيت رب قال حجابه نور لو اشرقت صبحات وجهي لاحرق المد بصري من خلقه دلال بر چی میده بر علو حدیث جاری در صحیح بخاری دلال بر چی میده بر علو پس معنای الرحمن عرش سوا واضحه با توجه به نصوص هم قرآن هم سنت اینه که ظاهرش مراده و تعبیری و مرجحی و صارفی نداریم که این لفظ غیر مراد حقیقی باشه هرچند که بر غیر یعنی هیچ وقت در لغت عرب استوا معنی استولا نیومده من یک مثالی میزنم در بحث معول یعنی سلف کجا تعبیر کردن اونم حالا هرچند که تعبیر به عنوان تفسیر مثلا فرمودی خدا و هو معکم و هو معکم اینما کنتم هر جا باشید خدا با شماست و هو معکم یا میگه لا تخافا انی معکما اننی معکما اننی معکما من با شما هستم ظاهرا وقتی که ما میگیم فلانی با ما هست یعنی اینجا هست ظاهره حالا ما باید بیام به قرینه نگاه بکنیم با توجه به شریعت که ببینیم این معیت معیت ذات خداست خود ذات خدا اینجاست چون اونجا الان در تعارض باشی با رحمان عرش سوا چطور با جمع بندی بین نصوص چه قرینه هست که بخواد این قضیه را ما تبیین بکنه واضح بکنه آشکار بکنه تفسیر بکنه یکی از مرجحات خود آیه هست مثلا اگر بکنی و هو معکم اینما کنتم الله بما تعملون بصیر والله بما تعملون بصیر این معیت به چی تفسیر شد به مراقبت والله بما تعملون بصیر یعنی خدا مراقب شماست درسته هر جا باشید خدا با شماست و خدا ناظر بر شماست معیت بر چی تفسیر شد بر نظارت درسته این در اصطلاح عرب زیاده مثلا ما میرفتیم شب و ما با ما بود همراه ما بود ما با ما حرکت میکردیم ما کنارمون بود نه دلالت بر ملاصقت میده نه دلالت بر اینکه ما با ما کنار هم دیگه سنیم بلکه اینکه دلالت بر چی میده دلالت بر اینکه ما در حالی که ماه را میدیدیم حرکت میکردیم درسته بس این یک وجه از در لغت عرب همچی فرموده قال این قال لا تخاف انني این معكما معیت را با چی معرف کرد خداوند تعبیرش کرد اسمع و ارا قرینه در خود آیه هست این معیت با چیه با نصرت و تایید اسمع و ارا من میبینم میشنوم درسته اسمع و ارا این نصوص زیاده مثلا محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار این معه معیت معیت نصرت و تایید یا معیت ناظر بودن والذین معه نصرت و تایید چه کسانی که باش بودن در جنگ بدر چه کسانی که در جنگ بدر و چه کسانی که نبودن یعنی تمامی اصحاب درسته دلالت بر اتفاق میده که با هم باشن پس فرمودی و هو معکم دلالت بر این نمیده که خدا اینجا هم باشه معیت هیچ وقت دلالت بر التصاق نمیده که این دو تا چیز کنار هم دیگه باشن خودمون هم زیاد به کار میبریم جایی از ما و تایید میگیم برو فلانی رو بزن منم با تو با تو هستم هم یا همراه تو هستم یا همراهیت میکنم یعنی چی نصرتت میکنم تاییدت میکنم برو ازدواج بکن من با تو یعنی چی خرج ازدواج تو میدم این واضحه یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله و هو معهم وهو معهم بحث منافقین درسته خدا با آنها هست نه نصرته نه نصرته نه تایید یعنی چی ناظره چه موقع ناظره و هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول و کان الله بما تعملون محیطا دو تا قرینه هست قرینه اول و هو معهم اذ یبیتون و قرینه دومی و کان الله بما تعملون محیطا این بحث خیلی بحثیه مهمی هست که ما یک نسی که داریم مجمله یا ظاهره نگاه بکنیم که اون تعبیلش اون مبینش اگر مجمل مبین شده نگاه بکنید آیا قرینه من صحیحه در تعبیر یا نه بعضی از قرینه ها باطلن مثل حمل این معیت بر معیت ذات خدا که اینجا باشه این قرینه باطله این قرینه باطله شیخ اسلام تیمیه رحمه الله در فتوا میگویند ولم يقل احد من المسلمين ان الله معنا بذاته گفتن خدا بالای عرش سلف گفتن و حلولی ها گفتن در ذات ماست و اهل اتحاد حلولی ها و اهل اتحاد به معنای حلول و اتحاد گفتن ولی به معنای اینکه خدا یک ذات منفصل اینجا هم باشه لم یقل به احد من المسلمين هیچ یک از مسلمانان نگفتن هیچ یک از مسلمان ها چنین حرفی نزدن که خدا با ذاتش اینجا باشه چرا؟ چون نقض میشه فرمودی خداوند تو من فی السما و الرحمن علی العرش استوا نقض میشه مباینت خداوند از خلق هم آیات قرآن هم حدیث حدیث معراج قال حجابه نور لو اشرقت صبحات وجهی لاحرقت مد بصره من خلقی چطور میشه خدا اینجا باشه خدایی که رسول الله صلی میگه حجابی که بین من خدا بود از نور بود اگر یک پرتو به نورش عبور بکنه تمامی مخلوقات آتش میگیرن تا چشم تا جایی که چشم خدا کار میکنه تمامی مخلوقات آتش خواهند گرفت حالا چطور میشه که این اینجا باشه و ما آتش نگیریم تا جایی که چشم خدا خب این احادیث رد نمیشه با این تعبیر فاسد احادیث رد میشه قرآن رد میشه این درش طالب علم باید دقت بکنه یک حرفی میزنه اون حرفش باید مستند باشه و بعد از استقرا و جمع بین نصوص نه تفریق بین نصوص و رد کردن نصوصی که ثابت در قرآن و سنت بله بله رسول الله صلی الله علیه و سلم نه میکنن از آب دهن ریختن به طرف قبله چون جلوش خداونده جلوش خداونده بحث ما حدیث جاریه داریم حدیث جاریه داریم سوال میپرسه خدا کجاست میگه بالا درسته این بالا جهت موجودی مخلوقی نیست این جهت عدمیه در اینجا شخص بپرسیم خدا کجاست میگه این بر بالا اون شخصی که در اون طرف آمریکا واقعه در اون طرف کره زمین میگه خدا کجاست میگه خدا بالا بالای خودش در در نقیض طرف ماست این جهت مخلوقیه این جهت مخلوقیه مخلوقمون چیه زمین و کهکشانی که خودمون درش, درش هستی خداوند خارج از این جهت موجودی است در جهت چیه؟ عدمی از کجا فهمیم در جهت عدمی یعنی خداوند خارج از این مقلنی به هر طرفی اشاره به این طرف یا به اون طرف هر طرفی ما اشاره بکنیم میشه چی جهت عدمی از کجا فهمیدیم چه قرینه ای کان الله ولم یکن قبله شیء و همچنین هو الذي خلق لكم في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى يعني یعنی خداوند مستوي شده خودشو جدا کرده از و نصوص دیگری که دلالت میده بر تباین خدا از مخلوقات وقتی که تباین شد از مخلوقات یعنی دیگه جهت مخلوق وقتی که میگه بالا اشاره به جهت عدمی هست نه به جهت مخلوقی خودشون در دایره این کهکشانی که ما به سر میبریم در این مخلوقاتی که ما به سر میبریم اشاره به جهت عدمی است هرچند که حالا این دلالتش از فرموده خداوند گرفته فاینما تولوا فثم وجه الله فاینما تولوا ولی خب اونجا در بحث این که آب دهن انسان مریضه مقصود بعضی از علما گفتن مقصد قبله هست که چون در جلو قبله واقع و بعضی دیگر قرینه قوی تر از این گرفته و اونم این که انسان روبروی خدا ایستاده برای نیایش خدا ایستاده روبروی خدا ایستاده دیگه آب دهن بر این هم کردن اینجا ادبش و احترامش با خداوند حفظ بکنه یعنی قرینه های دیگری گرفتن قرینه های ذهنی دیگری که این مسئله مشخص بشه قال المؤلف رحمه الله النسخ تعریفه النسخ لغه الازاله والنقل النسخ لغه الازاله والنقل نسل از لغت انتقاله از یک چیز به چیز دیگر یا از بین رفتن یک چیزی در اصطلاح اصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة حكمي در شهر بياد كنت نهيتكم عن زيارة القبور نهي زيارة قبر قبر سنة ريت الله ما قال بريك تكداف بشه من یعنی بزيارة قبرها نريت كنت نهيتكم عن زيارة القبور حكم شرعي در شيء حرمت رفتنا به السنة بري زيارة او لفظه يا لفظش یا حکمش شاید لفظ یک مسئله بیاد در قرآن بعد اون لفظ بره مثل بحث رضعات میاد مثال خواهد به دلیل من الكتاب و سنت با دلیل از قرآن و سنت یعنی انتقال حکم از حکم به دیگری از لفظی به لفظ دیگری یا لفظ از بین بره و حکمش بمونه این نیاز به دلیل از قرآن داره و سنت فالمراد به قولنا رفع حکم ای تغییره حکمی رفع بشه یا حکمی عوض بشه تغییر پیدا بکنه من ایجاب الى اباحه او من اباحه الى تحریم مثلا انتقال از وجوب به اباحه یا از اباحه به وجوب فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط او وجود مانع یعنی حکمی عوض بشه با توجه به وجود شرط اینجا دیگه این صورت مسئله درش واقع نیست مثلا حکم نماز خوندن چیه واجب بدون وجود حرام اینجا متعلق به چیه نماز به شرط مثل ان يرتفع وجوب الزکا لنقص النصاب شخصی مالش به نصاب نرسیده زکات برش هست؟ نه نیست چون نصاب نرسیده نیست ولی اگر نصاب رسید روش هست تغییر حکم با توجه به چیه با توجه به اون قرینه و شرطی که شرط گذاشته به آنم رسیدن به نصاب و حول او وجوب الصلاة لوجود الحیر فلا يسمى ذلك نصا سن کسی که حائض زنی که نماز برش نیست این نص بهش گفته نمیشه والمراد بقولنا او لفظه لفظ الدلیل الشرعي این منظور یا حکمی رفت بشه یا لفظش لفظ شرعی لأن النسخ اما ان يكون للحکم دون اللفظ یعنی يعني شاید حکمی بدون این يعني لفظش هست ولی حکمش نیست او بالعکس یا برعکسش لفظ باشه ولی حکمش نباشه مثل حفظ زناکار در منزل مثلا بعد اشاره میکنم مثال خود شیخ میزنه او لهما جمیعا كما هم لفظش و هم حکمش هر دوتا برداشته بشه و وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداه من الأدلة و والقياس فلا ينسخ بهما يعني یعنی هیچ وقت و نمی ناس و والنسخ جائز عقلا وواقع شرع عقلا جائزه و شرعا واقع یعنی وقوع پیدا کرده در شریعت داریم اما جوازو عقلا فلان الله بيده الامر وله الحكم چون خدا بس شارع دستش مشروب را مباح کرده بود بعد مشروب را حرام کرد این نص نسخ نیست نص حکمه حکمی نص شد دست خودش اونجا ضرورت ندید اینجا نماز واجب نبود قبل از اجرت با این شروطی که چرایتی که ما داریم پنج رده کی واجب شد در اسراء معراج قبل یه چیزی بود بعد یه چیز دیگه خداوند تشریع میکنه دین را کم کم تشریع میکنه تا اینکه به کمالش برسه بر حسب ظروف لانه الرب المالك فله ان يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته أساس حكمته ورحمته خداوند شرع میکنه و هل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما اراد کسی میتونه مالک به مالکی بگه چرا به برده ها چین امر دستوری میدی ثم ان مقتضى حکمت الله ورحمته بعباده ان يشرع لهم ما يعلم تعالى ان فيه قیام مصالح دینهم و دنیاهم مقتضای رحمت خداوند در تشریعش اینه که مراعات حال بندگان بکنه و کرده مصلحت دین و دنیاشون در نظر بگیره و المصالح تختلف بحسب الاحوال والازمان و مصالح هم متفاوت فقد يكون الحكم في وقت او حال اصلح للعباد یک حکمی در جاي بهتر باشه و غيره في وقت او حال اخرى اصلح والله عليه حكيم مثل بحث زياره قبور كما ما گفتیم قبلا عهدشون به شرک نزدیک بود به خاطر که ذریعه از بین برسد ذریعه بشه که شاید مثلا اینها رو به شرک بیارن دوباره یا مرد پرستی بکنن تبسل مرده بکنن شاید منشون کرده بود توحید که در قلبشون جا افتاده بود اون ذریعه از بین رفته بود چی شد رسول الله صلی الله علیه و سلام الا فزوروها اجازه میدن که به زیارت قبرها صحابه برن اما و اما قوله شرعا فل فلادله منها یعنی دلیل بر اینکه ما نص داریم از فرموده خداوند ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها و مثلها ما ننسخ من آیت آیه را نص نمی کنیم یا به فراموشی نمی سپاریم یعنی لفظش و معناش مگر بهتر از اون نأتی به خیر منها او مثلها یا أيوة، مثلش یا بهتر از اون یعنی حکم خدا که عوض میشه بهترین حکمه إيه؟ اونم حکم آخری قوله تعالی الان خفف الله عنكم الان تخفیف داده شد یعنی يعني چی حکم عوض شد فالان باشرهن فالان باشرهن در بحث جماع بازن در رمضان شب رمضان فالان باشرهن الان مباشرت بکنید مشکلی نیست قبل از اون مشکلی داشت درسته حکم رفت تخفیف داده شد فان هذا نص في تغيير الحكم السابق حكم السابق عوض شد قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا فهذا نص في نص النهي عن زيارة القبور إن دليل بر إن میده حكم نهي نهی از زیارت أبس شده از نهی رفته به اباحه ما يمتنع نسخه اون چیزی که ممنوع نسخش یمتنع النسخ فيما ياتي الاخبار خبر موسا و فرعون خبر نوح این خبرها نسخ میشه نسخ درش واقع نمیشه چون حکمی درش در اخبار نیست در انشاء چطور حکم انشاء بشه واقع میشه بله واقع میشه انشاء داشتیم خبر داشتیم در انشاء عبد الله درسته شرع میتونه این عبد رو عوض بکنه شارع الأخبار بأن النسخ محله الحكم ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شون لازم اینه که یکی دروغ باشه بس نتيجة شريعة متهم میشه بخاطر خاطر اینکه شر منزه بسازیم هیچ وقت میگیم این نسل حاصل نیست و به خاطر اعتقادی که داریم که خدا و رسولش هیچ وقت به ما نه اشتباه گفته نه دروغ پس همیشه اخبار خداوند و رسولش چیه صادقه و مصدوقه اللهم الا ان يكون الحكم اتى بصوره الخبر اتى الحكم ان يكون ان يكون الحكم اتى بصوره الخبر فلا يمتنع نسخه قبلا داشتیم یک چیزی از باب خبره ولی چی مراد حکمه اونجا بله که قولی تعالی ان يكون ان يكون ان يكون منكم عشرون صابرون يغلب مئتين از باب خبره بودي 20 نفر 200 نفر رو غلبه میکنه درسته اگر بودی خب اینجا خبره اگر اینطوری بود اینطوری میشه ولی ولی که چی این خبر از باب چیه انشاء خبر از باب انشاء است فان هذا خبر معناه الامر ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها وهي قوله الآن خفف عنكم علم أن فيكم ضعف فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين ان جوش به ديفيس الأحكام الأحكام التي تكون مصلحة في كل زم مصلحة مصلحة في كل زمان وكان يعني هيك حكمي كما مصلحة ما قبل وما بعده مثلا بحث مرد پرستی بود پرستی درسته حكمش از همون ابتدای بعثت تا الان عوض شده وما خلق الجن والانس الا ليعبدون چون هدف عبادت بوده و دعوت پیامبران به نقض طاغوت ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ان ان اعبدوا واجتنبوا الطاغوت چیز ثابتی از قبل ثابت كالتوحيد واصول الايمان واصول العبادات ومكارم الاخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعه ونحو ذلك فلا يمكن نسخ الامر بها هیچ وقت ممکن نیست که بیاد شرح حجاب رو برداره یا عفاف و پاکدامنی یا بخ... مثلا بیاد زنا را حلال بکنه یا بخواد دستور به خلاف مکارم اخلاق بده این چیزها چیزای صادقیه ثابتیه دستور به راستگویی دستور به عفاف دستور به نماز دستور به زکات چیز ثابتی قابل تغییر نیست و كذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان و مكان. یعنی هیچ وقت نمیشه که یه چیز قبیح در شرع مثل شرک یا مثل گناهانی مثل زنا که قبیح زشت این حکمش نصب بشه در شریعت یعنی یه کسی گولتون نزنه که مثلا بیاد بگه مثلا این مال اون زمان بوده این زمان دیگه فرق میکنه كالشرك و مساوی الاخلاق من الكذب و والبخل والجب نحن ذلك اخلاق بعد شرک کفر دروغ گناه و معصیت بخل ترسویی و جبانات. اینها مثل اینها چیزهای بدی که هیچ وقت نصب نمیشن الا الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم همچنین عادل هیچ وقت خدا دستور به ظلم نمیده هیچ وقت خدا دستور هیچ وقت نمیاد خدا بگه ظلم بکنید هیچ وقت نمیاد بگه ظلم بکنید قال شروط النص شروط النص يشترط للنص فيما يكون فيما فيما يمكن نصبه شروط منها برای خودش نص هم شروط داره اولا تعذر الجمع بين الدليلين ما نتونیم بین دو تا دلیل جمع ببندیم فإن امکن الجمع فلا نسخ الامکان العملی بكل منهما الجمع اولا من الترجیح اول باید جمع ببندیم بین دو تا نسخ مثل حدیثی گفتیم لا عدو ولا طیره و من العدو باید جمع ببندیم نتونستیم جمع ببندیم اونجا هست که چی یکی بر دیگری ترجیح میدیم با توجه به دلیل بر تاریخ دلیل بر تاریخ داریم که اینجا در اون سال واقع شده اینجا در این سال واقع شده با توجه به تاریخی که ما میدونیم مثل حجامت برای روزدار حجامت برای روزدار یک از مثال هایی که ما در فقه داریم افتر الحاجم و المحجوم یعنی چی هر کسی که حجامت بکنه افتار کرده و خود رسول الله صلی محرم بود و حجامت کرد در حجت الوداع بود تاریخ ما میدونیم این آخرین عهد رسول الله میگیم چی اون حکم نقص شده دیگه حجامت مبتل نیست العلم به تأخیر الناس چون جمع دیگه معذور بودیم درش یعنی دیگه اختبار جمع درش معذور بودیم بخاطر خاطر همین رفتیم بشیم رفتیم به تاریخ و به نص العمل بتأخر الناسخ العمل بتأخر الناسخ العلم بتأخر الناسخ یعنی باید ما علم به تأخیر ناسخ داشته باشیم مثل بحث حجامت در حجت الوداع ويعلم ذلك إما بالناس أو بخبر الصحابي أو, أو بالتاريخ يا با يا بخبر الصحابي خبر بعد از اون بوده یا خود الناس میگه كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها مثال ما علم علم تأخره بالناس قوله صلى الله عليه وسلم كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة بحث حرمته متعب صيغه قبلا اجازه بهتون داده بودن در این استمتاع در این متعه سیغه ولی الان تا ابد تا روز قیامت حرام این چیه نسخ با نسخ خود رسول الله صلی الله داره تعیین میکنه مثل همون کنتو نهیت کن زیارت قبول حدیث هم در مسلمه و مثال ما علم را بعضی شاید بگن مثلا فلان صحابی ابن عباس مشکلی ندید در متعه اینجا دیگه صحابی قولش در مقابل چیه؟ نص صریح ثابت نص صریح ثابت دیگه قولش اعتبار نداره و به عنوان یک اجتهاد محسوب میشه که این اجتهاد چیه؟ مردوده چرا؟ چون در خلاف نص و مثال به خبر صحابی قول عائشة رضی الله عنها كان ما انزل من القرآن عشر رضعات شیرخارگی با ده تا متیدن حاصل میشد یا با ده تا شیرخارگی يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات ده تا به چند تا شد به پنج تا گفت فيما انزل من القرآن در اون چیزی که در قرآن نازل شده بود ده تا شد به پنج تا و مثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى الآن خفف الله عنكم الآية فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم يعني الناس خدش دلالات بر این میده که الان حكم چیه جديد الان دلالات میده این قرینه که این جديد فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ قبل هجرت یک کاری انجام داده بود بعد از هجرت یک کار دیگه رسول قبل از هجرت نماز دو رکعت دو رکعت بعد از هجرت در حضر چقدر میخوند چهار رکعت چهار رکعت الا مغرب و صبح درسته دیگه این حکم چیه حکم ناسخه با توجه به چی دونستین تاریخ قبل از هجرت و بعد از هجرت سومیش ثبوت الناسخ بعد اسناد ناسخ صحیح باشه اگر سندش ضعیف باشه دیگه اعتبار نداره واشترط الجمهور ان يكون اقوى من المنسوخ فلا ينسخ المتواتر عندهم بالأحد جمهور میگن آحاد نمیتونه متواتر من کنه ولی قول جمهوره و صحیح جمهور فقهای متأخرین نه متقدمین از متقدمین چیزی به اسم کتابای ابو حنیفه به اسم متواتر آحاد نداری شما برید بگردید ابو حنیفه یک جا گفته باشه این متواتر این آحاده یا برید بگردید در کتابای امام مالک بله اتباعشون ما بعدشون قرن چهارم بعد که کتاباشون آغشته کردن به کلام متکلمین آحاد متواتر تحصیل کردن آحاد به سه قسمت کردن غریب و عزیز و مشهور بله اونجا هست که این تبعیضات قائل شدن ولی دلیلی ما بر این تبعیض نداریم که بین خبر آحاد صحیح مثل انما الاعمال بالنیات تبعیض قائل بشیم بین این نص صریح که آحاده با نص متواتری که مثلا بالفرض عده از اصحاب و تابعین تابعین در هر طبقه رواه کرده باشه وإن كان ثابتا والأرجح وإن كان ثابتا يعني هر شان كان ثابت باشه آحاد میگن كي متواتر رو نمیتونه نسخ کنه ولی که راجح والارجح انه لا يشترط يعني شرط نیست مشي يعني آحاد متواتر رو نسخ ان يكون الناسخ اقوى لان محل الناس الحب ولا يشترط ثبوته في ثبوته المتواتر لازمش این نیست كي متواتر باشه قال اقسام النسخ ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام باعتبار النسخ المنسوخ شو ستة قسمين الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه وهذا هو الكثير في القرآن حكمش ناس بشيء بل لابسش باقيه ميقدر القرآن زيادة مثال آيتا المصابره وهما ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين إن ناس شو شده حکمش نست شده ولی که لفظش ما داریم یعنی لازمه اعداد و اعدل لهم اگر شما میخواید با آمریکا بجنگید اگر ارتش آمریکا دو میلیونه شما باید چقدر باشید ارتش شما چقدر باشه یک میلیون جنگ چریکی دیگه نکنید یعنی هزار نفرتون برید بم به کمرتون ببندید خودتون منفجر بکنید بگید ما جهاد میکنیم دیگه الان لازمه جهاد چیه از از عده و عده چیه اینکه ما از لحاظ قدرت و عدد تکافع داشته باشیم از لحاظ عدد نس این آیه این یکم منکم عشرون صابرون یغلبون این دیگه حکمش رفته الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم الان دي خلاص حكم عوض فان يكن منكم 100 صابره يغلب 200 در شان صحابه است دیگه خودمون با صحابه اگر خدا بهشون میگه 100 تا در مقابل 200 دیگه از باب اولا امثال خودمون که نه تهجد داریم و نه قرآن خوب درست میخونیم نه فهم قرآن خوب درست میفهمیم و ان یکم منکم الف یغلب الفین باذن الله والله مع الصابرین و حکمت نسخ الحكم دون اللغو بقاء ثواب التلاوه وتذكير الامه بحكمه النسخ یعنی چرا خداوند نص قبلی رو گذاشته به خاطر اینکه رحمت الهی رو بفهمیم خدا رحم حال خودمون کرده این رحم حال خودمون یعنی خفف الله عنه تخفیف بهتون داده رحم حالتون کرده تکلیف مالای نکرده که شما رو تکلیف بکنه به چیزی که طاقتش نداری توانش نداری توانتون نمیرسه و اینکه تلاوتش تا ابد بمونه یعنی این تلاوتی که بوده و ما بدونیم که در اون زمان چطور بودن مثل اخبار امتهای پیشین که خداوند از نوح و از ابراهیم و موسی یاد کرده از حکمتش اینه که این حکمت ها رو ما بدونیم این چیز احکام رو بدونیم که این صحابه خداوند این چنین احکامی رو براشون تشریع کردن اینا شیخ حکمت این نص این آیه را بیان میکنه یعنی منظور هر حکم الهی اگر هر حکم الهی که عوض شده یک حکمتی یک مقصدی شریعت داشته که در نظر گرفته از جمله این دو تا مسئله که اینجا اشاره کرد قال الثاني حالا مثال ها زیاده یعنی بحث اون چیزی که نصب بشه حکمش و لفظش باقی باشه غیر از گفت شخص زیاده زیادم اونطور نیست یعنی که فکر بکنیم مثلا 20 تا آیه داشته باشیم نه اونقدر زیاد نیست از جمله مثال ها فرموده خداوند والذین یتوفون منکم یذرون ازواجا وصیه لازواجهم متاعا إلى الحول وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول کسی که شوهرش فوت بشه باید یک سال بشینه حول درست متاعا الى الحول والناس میکنه فرموده خداوند والذين يتوفون منكم يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرين حول مقيد شو به چی به 4 این مثال بازم از مسافری هست که اینجا داده میشه قال الثانی ما نسخ لفظه و بقی حکمه که آیت الرجم آیت الرجم بحث سنگسار در قرآن چیز مثل سنگسار نداریم اگر حکمش ما در سنت داریم فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان فيما أنزل آية الرجل فقرأناها وعقلناها وعيناها ورجم الرسول صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة, فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراض قال جاء حديث من عمر بن الخطاب میاره که رد قبلا در کتاب خداوند بوده و ما هم رج کردیم رسول الله هم رد کرده و میترسم زمانی برسه یک نفر بیاد دیگه که ما آیه رد در قرآن نمیبینیم و گمراه بشن اون کسی که اینجا میگه گمراه هم کسانی که آیه رد رو انکار بکنن من نیستم کیه عمر بن خطاب گمراه هم کسانی که بخوان بیان رجم خدا را انکار بکنن بگن رجمی وجود نداره و رجمی در دین نیست فیضلو به ترک فریضت انزلها الله انزلها الله گمراه بشن با اون چیزی خدا نازل کرده و این رجمه فی کتاب الله حق حق در کتاب خدا هم بوده حق در کتاب خدا بوده برکی زنی که محسن بوده یعنی ازدواج کرده یا مردی که ازدواج کرده چه زن باشه چه مرد و دلیل باشه مدرک چهار تا شاهد یا حامله باشه و یا خودش اعتراف بکنه مثل قامدیه و حکمت نسخ اللو دون الحب اختبار الامت فی العمل خدا میخواد شما امتحان چرا حکمش هست لفظش نیست امتحان شما سنت را رها میکنی یا سنت را رها نمیکنید میخواد امتحان بکنه ماها رو که چقدر به سنت رسول الله صلی الله علیه و اعتبار میدیم. عقلمون رو به سنت مقدم میکنیم یا نمیکنیم امتحان امتحان نیست امتحانه رسول الله سنگسار بکنه چهار مورد پیش بیاد سنگسار بشن بعد ما بیام این سنگساری که رسول الله انجام داده بیام انکار بکنی که نه در قرآن نیست قرآنی ها دیگه اینها گمراهن همونطور که عمر الخطاب میگوید اختبار پس اولیش اختبار الامه في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن و تحقیق و تحقیق ایمانهم ایمانشون امتحان محک بکنه بما انزل الله تعالى عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم كتم نص الرجم في التوراة بخلاف اليهود الثالث ما نسخ حكمه ولفظه هم حكمش هم لفظه كنسخ عشر ضواعات السابق في حديث عائشة رضي الله هم نسخ هم لفظش في القرآن نس هم حكمش ما داریم در القرآن وينقسم النسخ باعتبار الناسخ أربعة أقسام نسخ باعتبار الناسخ شورتس نسخ القرآن بالقرآن ومثاله آيات المصادرة قرآن بقرآن نسخ القرآن بالسنة نسخ قرآن به سنه ولم اجد له مثالا سلیما قرآن نسخ بشه یعنی آیه در قرآن بیاد بعد سنت بیاد چی نسخش بکنه میگه شیخ میگه من مثال سالم و صحیحی براش ندیدم یعنی خالی از اشکال باشه الثالث نسخ السنه بالقرآن سنت قرآن و ومثال نسخ استقبال بيت المقدس ثابت در سنت درسته الثابت بالسنه باستقبال الكعبة الثابت بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام دقيقة دروس نیست ما به بيت المقدس نماز بقني باید به مسجد الحرام باشه وحيث وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره الرابع نسخ السنة بالسنة كخير زيادة ومثال قول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة كنت نهيتكم عن زيارة القبور يترى وكنت نهيتكم عن النبي في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا نهیتون کردم از نبیس نبیس همون مثل مشاهیر خودمونه در یک اوعیه خاصی ظروف خاصی من کرده بود بخورید انا بنوشید ولی که مسکر نخورید دیگه ننوشید اگر منی اون نبیس تبدیل به مسکر بود عبرت به اسکاره اگر مسکر نبود اگر مسکر نبود اون چیزی که مشکل نداره بله چون اونجا دیگه لفظش دیگه لفظش در قرآن نیست خمس رضعات دیگه نفسش در قرآن نیست خب، درسته لفظ عایشه دلالت میده ولی دیگه اون چون ما دیگه لفظش در قرآن نداریم یعنی قرآنی که الان بین ما هست این لفظ نداریم ما لفظ لفظ عشر دیگه در قرآن نیست دیگه اون هم لفظش رفته هم حکمش رفته هم لفظش هم حكمش قال حكمة الناس للناس حكم متعددة حكمة متعددة مراعاة مصالح العباد بالتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم مراعاة حال بندقان خدا كرده التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال بشرف الدين طيب بكمال برسه اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك امتحان بندقان اینکه آیا توانایی پذیرش حکم خدا را دارن یا نه چهارمی اختبار المکلفین بقیامهم بوظیفه الشکر اذا كان النسق الى اخف یعنی باید شکرگزار خدا باشیم که خدا بر ما تخفیف داده اگر گفته که ما نصف دشمن باشیم این به نفع ما بوده یعنی خدا ظلم بهمون نکرده خدا رحم حال خودمون کرده وقتی که از لازمه اعداد این توانمندی رو خدا در نظر گرفته و این عدد رو در نظر گرفته این با گزارش باشیم نه اینکه بگیم ما تا کی ذلت بپذیریم ما تا کی خار و ذلیل باشیم شیخ البانی چیزی جالب میگه میگه امت اسلام هی میگه جهاد بر علی آمریکا و مرگ بر آمریکا و هی میگه جهاد یه دونه سوزن بلد نیست سوزنش کجاست کجاییه نوشته روش میدان چنین ساخت چی همه چیز حتی این ظرفای مثلا آب معدنی و غیر همشون کارخانه هامون چیزایی که تولید میشه همه چیزمون از چینه از چین و نمیدونم از کشورهای دیگه ما چیز از خودمون درست بلد نیستیم درست بکنیم اگر بلد پلاستیک ما درست میکنیم کارخانه چینیه ما یه دونه چیز سالمی نداریم که از خودمون داشته باشیم دیگه بعد میگیم که بیام با نمیدونم مسئله های اسلحه های پیشرفته اونها بیام بجنگیم این بحث عده بحث مطرحی است که مسلمانان باید در نظر بگیرن این قضیه عده هم عده معنوی هم عده مادیش و هم عددیش عده معنویش ایمانیش و عده مادیش از عدد و از از جنگی به نبرد و وظیفه صبر اذا كان النسخ الى اثقل اگر هم شک سنگین در شده ما در مقابل اون صبر داشته باشیم صلی الله علی محمد و علی محمد